Բարև բարեկամներ, օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկմանը կխոսենք Արցախը Հայաստանին եւ աշխարհին կապող միակ ճանապարհի մասին եւ առհասարակ նոեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների մասին, որը մինչ օրս Ադրբեջանը այդպես էլ չի կատարել։ Ավելին, անընդհատ խախտում է բոլոր մարդասիրական նորմերն ու հայտարարության մեջ ամրագրված կետերը։ Մեր հյուրը Փաստաբան Ռաֆիկ Մարտիրոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես տեսնում ենք, մեր հարևան երկրի ժողովուրդը նորից սկսել են իրենց ցուցադրիչ գործողությունները, սակայն միջև անցնենք նրանց ցեղասպանական քայլերին, խոսենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետից։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում այսօրվա իրավիճակը քննարկման ենթակա է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեքստում։ Իսկ որպեսզի կարողանանք ճիշտ գնահատել թե ինչպիսի իրավական ռեժիմ է առաջացել Արցախի հանրապետության շուրջ, պետք է հասկանանք, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ինչպիսի պահանջներ ու պայմաններ կան ներառված, կողմերի արժև ինչպիսի խնդիրներ են դրված։ Ուրեմն 6-րդ կետի համաձայն Հայաստանը վերադարձնում է Ադրբեջանի Քելբաջարի շրջանի մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը, իսկ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը։ Լաչինի Միջանսկը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը կապավել է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ չի տարածվի Շուշի քաղաքի վրա, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Նույն 6-րդ կետի երկրորդ բարբերությունը նշում է, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարիներին որոշվելու է Կլաչինի Միջանսկի երկայնքով նոր եւ թուղու կառուցման պլանը, որը կապահովի կապը Ստեփանակերտի Հայաստանի միջև հետագայում այդ երթուղին պաշտպանելու համար ռուսական խաղապահ զորակազմի վերապաշտպան։ Այստեղ կարևոր է, որ ընդգծել ռուսական խաղապահ զորակազմի վերաբաշխմամբ ձևակերպումը, որի մասին քիչ հետո կասեմ։ Միևնույն ժամանակ այդ 6-րդ կետի 3-րդ բարբերության մեջ նշված է, որ Ադրբեջանը երաշխավորում է երկու ուղություններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով։ Ինչ է դա նշանակում երաշխավորություն ասելու հասկացության մեջ։ Իրավական տեսանկյունից երաշխավորությունը դա այնպիսի գործողություններ են, որոնք ուրեմն ապահովում են ապրանքների երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով։ Երաշխիք ասելու հասկացության մեջ ոչ միայն ուրեմն գործողությամբ պետք է դրսևորվի, այլ նաև այնպիսի գործողությամբ պետք է դրսևորվի, որոնք կվերացնվեն այդպիսի նորմալ միջանցքով անցնելու հնարավորություն։ հա։ Այսինքն, եթե այսօրվա դրությամբ ճանապարհը փակված են այս կամ այն բնապահպան կազմակերպությունների, այսպես կոչված, իհարկե մենք գիտենք թե ովքեր են այնտեղ ներկա գտնվում, պետք է այս հոդվացի ուժով ծրի տվյալ ուրեմն հավաքը ազնագազմի բայց ինչպես տեսնում եք որ այդ երաշխավորությունը որ ստանձնել է երկողմ ստորագրության արդյունքում ադրբեջանը փաստորեն չի կատարում իսկ դա նշանակում է որ ոչ թե դա հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը այլ պետական մեխանիզմներով իրականացված գործողություններ ես ինչու եմ առանձնահատուկ շեշտում պետական մեխանիզմով ուրեմն գործադրված միջոցների, որովհետև դա ուղղակիորեն կապված է ցեղասպանական գործողությունների հետ։ Իսկ ինչ է նշանակում ցեղասպանություն, որպեսզի չառաջանամ կոնկրետ ավելի ամբողջական չվերլուծեմ։ Ես կարծում եմ բավարարված համարենք այս 6-րդ հոդվածի շուրջ արված մեկնաբանությունը եւ եթե հարցեր կան, խնդրեք։ Պարոն Մարտիրոսյան, իրավական տեսանկյունից ենք խոսում։ Նրանք շարունակում են այս երկու տարվա ընթացքում բոլոր նորմերը կողքրտել։ Սակայն քաղաքագիրտ աշխարհի կողմից այնուամենայնիվ գուցե հնչում են կոչեր, գուցե հնչում են հայտարարություններ առարկայական գործողություն նորություններ չենք նկատում մենք։ Գիտեք, Արցախի հետ կապված քաղաքական իրավիճակը էականորեն տարբերվում է աշխարհում արտակուս նմանատիպ քաղաքական իրավիճակներով հետ։ Այստեղի խնդիրը ավելի խորն է, քան օրինակ Կոսովոյում կամ չգիտեմ, մեկ այլ տարածաշրջանում։ Հետևապես Արցախի նկատմամբ քաղաքական, ուրեմն ներազդեցությունը էականորեն տարբերվում է։ Եվ այստեղ շատ գործոններ կան, որ օրինակ անհնարին է զուգահեռներ անցկացնել Կոսովոյի կամ աշխարհում մեկ այլ տարածաշրջանում թեժ գծերում միջազգային հանրության վերաբերմունքի նկատմամբ։ Տեսեք, ուրեմն այստեղ գույություն ունի նաև Հայաստանի քաղաքական ուրեմն վարկագծի գնահատման պայմանները եւ քանի դեռ այսօրվա իրավիճակում Հայաստանի քաղաքական ուղղվածությունը հստակ չէ եւ որոշակիացված, մենք հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, երբ տարբեր կողմերից հարվածներ ենք ստանում։ Արցախում լուծվում է երկու աշխարհում քաղաքական բևերների խնդիրներ։ Դրանով է պայմանավորված որ միջազգային մարդասիրական հումանիտար իրավունքի իր բոլոր գործիքակազմը չի ներդրվում Արցախի հանրապետություն։ Սակայն պետք է նաև նշել, որ վերջին այս դեպքերի կապակցությամբ մենք տեսել ենք նկատում ենք որոշակի աշխուժություն, այսօր ավելի կարծում եմ ավելի հուժկու ազդեցություն կլինի Ադրբեջան շում կլինի Ադրբեջանի վրա ճանապարհի բացվելու հետ կապված։ Բարո մարդյության որպես փաստաբան, որպես իրավական գործություն ունեցող անհատ, այ կոնկրետ այս պարագայում ինչ է հասնում Ադրբեջանի նման վարկագծի համար։ Տեսեք, նախ ես ուզում եմ հարցին պատասխանելու համար պետք է վերլուծություն ենթարկենք, թե արդյոք այսօր Ադրբեջանի պետության գործադրված քաղաքականությունը ինչպիսի պատասխանատվության հիմքեր է ստեղծում միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Բացահայտ է, որ ուրեմն ցեղասպանության հանցակազմի մեջ մի քանի գործողություններ կան, որոնք որ ամբողջացնում են այդ հանցակազմի հասկացությունը։ Դրանց թվում օրինակ խմբի համար այնպիսի կենսապայմանների ստեղծումն է, որոնց նպատակն է այդ խմբի լիակատար կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացումը։ Դրա հետ մեկտեղ կան նաև այլ գործողություններ, որոնք որ ընդգրկվում են ցեղասպանության հանցանքի հասկացության մեջ։ Իսկ այժմ արդյոք Ադրբեջանի գործողությունները հենց խմբի այնպիսի կենսպահ պայմանների ստեղծման, որոնց նպատակն է խմբի լիակատար կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացումը, այդ հասկացության մեջ տեղավորվում են կոնկրետ։ Շրջափակումը ինքնին այնպիսի պայմանների ստեղծում է, գազի անջատումը, գազաֆիկացիայի անջատումը այնպիսի պայմանների ստեղծումն է, որը որ հանգեցնում է եւ կարող է հանգեցնել մասնակի կամ ամբողջական ֆիզիկական ոչնչացում։ Այսինքն մենք գործ ունենք ցեղասպանական գործողությունների հետ Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում այդ գործողությունները իրականացվում են պետական մեխանիզմների միջոցով։ Ես իմ նախորդ այն հարցի ժամանակ նշեցի, որ հետագայում մեր հարցազրույցի ժամանակ կնշեմ, թե ինչով է արտահայտվում այդ ցեղասպանությունը։ Եվ հիմա ներկա այս պահին աստորին այս գազաֆիկացիայի անջատումը, չգիտեմ, ճանապարհների փակումը, սրանք զուտ նպատակ են հետապնդում, կենսապայմաններ, այնպիսի կենսապայմաններ ստեղծում, որպիսի նա ուղղված է մասնակի կամ ամբողջական ցեղի ոչնչացմանը։ Եվ բացի այդ, բացահայտ է, որ սրա նպատակը էթնիկական զտումն է, բացի այդ, բացահայտ է, որ կա ռասայականության խնդիր եւ նրանց այն ձևական հայտարարությունները, թե մենք իբր նրանց քաղաքացիներն ենք, այդ հասկացությունը համադրելով գործադրված ադրբեջանի կողմից գործադրված ուրեմն միջոցների հետ այնուամենայնիվ իր քաղաքացու հասկացությունը մեջ չի Չպաշվելով առաջին անգամ, երկրորդ անգամ էլի ճանապարհը փակեցին դեկտեմբերի 3-ին, նրանք շարունակում են իրենց լկտի պահվածքը կարող ենք այսպես բնութագրել, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահների հետ նրանք տեղում վերաբերվում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական խաղապահների նկատմամբ դրսևորած վերաբերմունքին, նախ հանուն անկեղծության, ճշմարտության ասեմ, որ այսօրվա իրողությունը ուղղակիորեն անդրադարձել է ռուսական խաղապահ ուժերի ուրեմն իմիջի վրա, այսպես ասած։ Պաստորեն մի քանի օր արդեն իսկ ճանապարհի փակված լինելու հանգամանքը վկայությունն է այն բանի, որ ռուսական խաղապահ ուժերը չեն կարողանում ապահովել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ դրված իրենց պարտականությունները։ Կան օրինակ կարծիքներ, որ խաղապահ ուժերը չեն կարողանում լիարժեք կատարել իրենց պարտականությունները այն պարզ պատճառով, որ չունեն միջազգային մանդատ, ես դրա հետ հանրապես չեմ համաձայնվում եւ ես գտնում եմ, որ այս գործողությունները ուղղակիորեն փող համագործակցության արդյունք են, փոխհամագործակցության արդյունք են։ Եվ այս գործողությունները նպատակ են հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վրա ճնշում գործադրելու միջոցով հասնել իրենց նպատակներին։ Զանգեզուրի այսպես կոչված Միջանսկի բացմանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք վերադառնում ենք 397 թվականի Հայաստանի Բյուզանդիայի եւ Պարսկաստանի միջև բաժանման իրավիճակի մի բան, որ անթույլատրելի է եւ պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի այդպիսի հետևանքներ չունենանք։ Իսկ մենք բավարար չափով փորձառություն ունենք, բավարար չափով սոցիալական ներդաշնակություն ձևավորելու ունակություն ունենք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել այդպիսի ծանր փորձությունները։ Ես գտնում եմ, որ ամեն մի քաղաքացու գիտակցությունը բավարար է հասկանալու դրա անհրաժեշտությունը։ ամբողջացնելով մեր հարցազրույցը ուզում էի այդ հարցին անդրադառնալ։ Մեր ազգային ժողովը արտահերտ լիագումարնիստ գումարեց, նախագահը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պաշտոնատար անձիկ անընդհատ եւ Facebook-յան էջերում եւ պաշտոնապես հանդես են գալիս հայտարարություններով, այնուամենայնիվ մեր անելիքը այսքանով բավարար է, պարոն Մարտիրոսյան։ Ոչ իհարկե, ես կարծում եմ, որ շատ ավելի բան ունի անելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արցախի Հանրապետության իշխանության առաջնահերթ խնդիրը ուրեմն մեր ժողովրդի ճշնամու կողմից ենթագիտակցության, մեր ենթագիտակցության վրա ազդելու բոլոր պայմանների չզոքացման ուղղությամբ գործունեություն իրականացնելն է, որովհետև դա հանգեցնել է խոճապային իրավիճակից, խոճապային իրավիճակը դա արդեն ճշտամու համար հաղթանակի 99%-ն է։ Այս ուղղությամբ պետք է մեր պետությունը լուրջ աշխատանքներ կատարի։ Մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական ցանցը չի անջատվել, սոսկ այն պատճառով, որպեսզի հնարավորություն ունենան ներածելու ինչպես մեր մարդու անհատի հոգեվիճակի վրա, այնպես էլ նրա ենթագիտակցության վրա։ Սա իզուր չէ, որ այսօրվա դրությամբ սոցիալական ցանցը Facebook կամ ինտերնետային կապը կա։ Բայց տեսեք, կգա մի այնպիսի ժամանակ, երբ կտեսնեն, որ դիմադրությունը հուժկու է, գնալու են նաև ամենա հզոր հարվածներին։ Այս կապակցությամբ ես գտնում եմ, որ բավականին նրբանկատ վերաբերմունք պետք է ցույց տա իշխանությունը։ Նա պետք է հասկանա, որ պատերազմական իրավիճակում գոյություն ունեն ոչ միայն մարտական գործողությունների կատարման եղանակներ, այլ նաև մարդկանց ինքնագիտակցությանը ազդելու միջոցներ։ Հետևապես այս միջոցները չզոհացնելու ուղղությամբ եւ դիմադրողականությունը մեր սոցիալական ներդաշնակությունը ամուր պահելու, հաստատակամությունը ու վճռակամությունը ամուր ու անսասան պահելու ուղղությամբ պետք է լուրջ աշխատանքներ տարվեն։ Ինչը կոնկրետ ես այս օրերի ընթացքում բացարձակապես չեմ նկատել։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում, եթե նույնիսկ իշխանությունները չեն կարողանում կամ ժամանակ չունեն կամ այնպիսի իրավիճակում են, որ չեն կարողանում այդ ուղղությամբ աշխատել, այնուամենայնիվ անհատները, ովքեր դրա անհրաժեշտությունը գիտակցում են, պետք է կարողանան իրենց պատշաճ այդ վարկագծի միջոցով ներազդել մարդկանց ինքնագիտակցության վրա ու ձևավորել ու հաստատական պահել այն սկզբունքը, որ հայրենիքը դա մեր ամենասրբազան արժեքն է եւ նա երբևէ չի կարող սակարկման առարկա լինել ու այստեղ պետք է ապրի հայը եւ պետք է մենք նայենք մեր ապագան 2122 թվականի հայի աչքերով։ Հենց նման լավատեսությամբ էլ ավարտենք մեր հարցազրույցը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք ինձ մի հատ հարց տվել եք պատասխանատվության վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ հարցը ամբողջական պատասխան չեմ տվել։ Ասեմ, որ պատասխանատվության միջոցները մի շարքն են, դա սանկցիաներ եւ այն եւ այն, ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնականում նման դեպքերում կանոնակարգում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի կանոններով, որտեղ որ այս կամ այն հումանիտար ծանր վիճակում կիրառում են այսպիսի հանգամանքներ, բայց ինչ վերաբերում է ցեղասպանության հետ կապված արձին, դա միանշանակ է, որ պետության պատասխանատուն պետք է կանգնի Հագայի դատարանի առջև, միջազգային քրեական դատարանի առջև։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը Ռաֆիկ Մարտիրոսյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։